الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بارك نشكر الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسالنا سلامكم صلى الله عليه وسلم na kuhusiana pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala tulikuwa tumesimama katika hadithi nambari 30 na leo tunaendelea na hadithi nambari 31 hadithi ya Abu Al-Abbas sahr bin Sa'di As-Sa'idi. Naam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الحادي والثلاثون عن عبد العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله والذي على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهل في الدنيا يحبك الله وازهل فيما في أيدي الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. طيب الحديث الواحد والثلاثون حديث يا ثلاثين نموذج عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه كتوك أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألكج أمتو قمتم صلى الله عليه وسلم فقال أكثيما يا رسول الله ايو امتومي والله dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani la nieleze nijulishe juu ya amali nitakapoifanya atanipenda Allah wa ahabbani nas na watanipenda watu yani alikuwa anahitaji aelekezwe na kujulishwa amali ambayo atakapoifanya atapata mapenzi ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika atapata mapenzi ya kupendwa na watu faqala akasema mtume sallallahu alayhi wasallam izhad fi dunya yuhibbuka Allah ipe nyongo dunia atakupenda Allah izhad fi dunya yuhibbuka Allah ipe nyongo dunia fanya zuhdi katika dunia yuhibbuka Allah atakupenda Allah wazhad ma inda an-nas la yape nyongo yaliyoko kwa watu yape nyongo yaliyoko kwa watu uzipe nyongo mali za watu kuwa na zuhudi katika mali za watu yuhibbuka nasu watakupenda watu yale ambayo katika mikono ya watu usio na mpango nayo yafanyie zuhdi watakupenda hadithu ni hasanun hii hadithi ni hasan rawahu ibn majah amepokea ibn majah wa ghairuhu na asiyo kwa yeye bi asanida hasana kwa isnadi ambazo ziko katika daraja ya hasan tayib ana abi abbas kutoka kwa abu abbas sahab bin sa'd as-sa'idi radiyallahu ta'ala anhu ambaye jina ni sahab bin sa'd as-sa'idi radiyallahu ta'ala anhu annahu qala hakika yamsema جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل لم يبين اسم الرجل لم يبين اسم الرجل لم يبين اسم الرجل لأنه ليس هناك ضرورة لم يبين اسم الرجل لأنه ليس هناك ضرورة إلى معرفته لم يبين اسم الرجل لأنه ليس هناك ضرورة إلى معرفته لأنه ليس هناك ضرورة إلى معرفته إذ أن المقصود معرفة الحكم إذ أن المقصود معرفة الحكم إذ أن المقصود معرفة الحكم ومعرفه القضيه ومعرفه القضيه لم يبين اسم الرجل بينيشة جينا لم تلقي كمتون صلى الله عليه وسلم بينيشة لانه ليس هناك ضروره الى معرفته بسبب hakuna udharura wa kumjua huyo mtu idh laisa لانه ليس هناك ضروره الى معرفته بسبب hakuna udharura wa kumjua huyo mtu idh anna almaqsuda kwa sababu maqsudio idh anna almaqsuda kwa sababu maqsudio maarifatul hukmi ni kujua hukumu maarifatul hukmi kujua hukumu wa maarifatul qadhiya na kuijua qadhiya wa maarifatul qadhiya na kuijua qadhiya kwa hiyo huyo mtu ametoka kaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam faqala akasema ya rasulullah ewe mtume wa Allah dullani ala amalin nijulishe juu ya amal idha amiltuhu ahabba lillah nitakapoifanya atanipenda Allah wa ahabbani nasu na watanipenda watu hiyo amal nitakapokuwa ni mwenye kuifanya basi ah, nitapata mapenzi ya Allah kadhalika nitapata mapenzi ya watu faqala sallallahu alayhi wasallam akasema mtume sallallahu alayhi wasallam izhad fi dunya kuwa na zuhdi katika dunia eh utruku fi dunya ما لا ينفعك في الآخرة أي اترك في الدنيا ما لا ينفعك في الآخرة أي اترك في الدنيا ما لا ينفعك في الآخرة ikiwa na maana acha katika dunia yasiyokunufaisha akhera utruk fi dunya acha katika dunia ma la yanfa'uka fil akhirah yale yasiyokunufaisha akhera yale yote ambayo wewe hayakunufaisha akhera katika hii dunia yaache usihangaike nayo usielekee katika hayo mambo maadamu tu akhera hayatokunufaisha na chochote yuhibbuka Allah ukisha kuwa hivyo atakupenda Allah subhanahu wa ta'ala wadhhari fima inda nas na yaache yape nyongo usiyegeukie yale yaliyoko kwa watu yani mali zao yuhibbuka nasu watakupenda watu wadhhab fima inda nasi yani fala tatlub min an shay'an fala tatlub min an shay'an فلا تطلب من الناس شيئا وتكون أبعد الناس عن ذلك وتكون أبعد الناس عن ذلك حتى يحبك الناس حتى يحبك الناس فلا تطلب من الناس شيئا والسلك وقت تشوت fala tatlub من الناس شيئا usitake kwa watu chochote watakunu abada an-nasi an dhalika na uwe mtu mbali zaidi na watu kuhusiana hayo ya kutaka chochote kwao yani kuwa mbali zaidi na kutaka vitu vya watu hata yuhibbuka an-nas kupenda watu watu watakupenda kwa sababu mara nyingi watu hawampendi mtu anayetaka vitu kwao watu hawampendi mtu anayeombaomba kwa hiyo ikiwa wewe hauna mpango na vitu vya watu watu watafikia hapo ya kukupenda tu limadha lianna nnasa lianna nnasa idha saala linsanu ما في أيديهم لأن الناس إذا سأل الإنسان ما في أيديهم لأن الناس إذا سأل الإنسان ما في أيديهم استثقلوه استثقلوه استثقلوه wakarihuhu istaqaluhu wakarihuhu laanna an-nas kwa sababu hakika ya watu idha sana al ma fi aidihim anapoomba mtu vile vilivyoko katika mikono yao asili ya watu anapokuwa anaomba mtu vile ambavyo viko katika mikono yao istaqaluhu wanamfanya kuwa mzito istaqalu wanamfanya kuwa mzito yani wanamuona kama mzigo katika maisha yao wakarihoho na wanamtukia wakarihoho na wanamtukia wa idha kana ba'idan an dhalika fa innahum yuhibbunahu wa idha kana ba'idan an dhalika fa innahum yuhibbunahu idha kana ba'idan an dhalika na atakapokuwa mbali na hayo idha kana ba'idan an dhalika na atakapokuwa mbali na hayo fa innahum yuhibbunahu hakika wao wanampenda wanampenda kwa sababu kwa mtazamo wao hawasumbui wala hawapi mzigo wowote wala hataki chochote kwao kwa hiyo wanampenda kwa sababu ni mtu ambaye Ah, wanachanganyika naye na hakuna chochote ambacho yeye anakitaka kwao na hii ndo asili ya binadamu asili ya binadamu unapokuwa unamuomba anakuwa anachukia na anakuwa hapendi ile hali lakini usipokuwa unamuelekea kwa lolote lile kana kwa sababu wewe hamsumbui hautaki chochote kwake anafikia hapo kupenda kwa sababu unakuwa ni mtu wa kawaida tu kikubwa zaidi mkikutana mnapiga story basi kisha achana hapo kila mtu na jambo lake tofauti na Allah subhanahu wa ta'ala Allah yeye ukimuomba ndiye anapenda kwa sababu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada anapenda wa idha tarakta suala na unapoacha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala anachukia na milango yake yeye iko wazi tofauti na binadamu milango yao kuna wakati wanafunga bali kuna wakati binadamu wanakuwa na kitu wanafikia hatua ya kunyima tunakwambia hamna ndio tofauti kubwa iliyoko baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na binadamu kwa hiyo watu tuelekee zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala maombi yetu yawe makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuchukua sababu Allah kwa hali hiyo atatupenda na vile vile tuachane habari za kuomba watu kwa sababu tutakapokuwa ni wenye kuomba watu tunakuwa ni mizigo kwao kinachofikia ni kufikia hatua ya kututukia lakini ikiwa tutakuwa ni wenye kujitenga na habari za kuomba watu hakuna mashaka wakati watu watakuwa na mapenzi na sisi قوله اذهب في الدنيا يحبك الله بين صلى الله عليه وسلم أن محبة الله تحصل بالزهد في الدنيا بين صلى الله عليه وسلم أن محبة الله تحصل بالزهد في الدنيا أن محبة الله تحصل بالزهد في الدنيا أمتون صلى الله عليه وسلم kwamba hakika mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala yanapatikana kwa mtu kuwa na zuhudi duniani mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala yanapatikana kwa mtu kuwa na zuhudi duniani kwa mtu kuachana na kila ambacho kinamshughulisha na Allah subhanahu wa ta'ala yani kama kitu kitafikia hatua ya kukufanya wewe usishughulike na Allah subhanahu wa ta'ala achana na hicho kitu kama kitu kitakuzuia na ibada chana na hicho kitu kama kitu kitakufanya wewe uwe bize mpaka ukamsahau Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ukaisahau dini achana na hicho kitu utakapokuwa hivyo ndipo utakapopata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo shughulika na kitu ambacho hakitokufanya uwe bidhe kuhusiana na Allah wewe utakapokuwa umeshughulika na kitu ambacho kitakufanya uwe bidhi kuhusiana na Allah Subhanahu wa Ta'ala hicho kitu kitakufikisha katika kutukiwa na Allah kwa mapenzi ya Allah yanapatikana vipi yanapatikana kwa mtu kuwa na zuhudi katika dunia kwa mtu kuachana na vile ambavyo havitomnufaisha yeye akhera na hapo ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wadhhab fima inda an-nas yuhibbuka an-nas حريصون على المال الناس حريصون على المال الناس حريصون على المال والمتاع في الحياة الدنيا الناس حريصون على المال والمتاع في الحياة الدنيا الناس watu harisuna ala almal ni wenye hirsi na mali athiri ya watu wao wana hirsi na mali wal mata'i fil hayati dunya na mata katika maisha ya dunia watu wana hirsi na vitu vya namna hiyo na watu wa sampuli hiyo na walioathirika zaidi na vitu hivyo wako tayari waachane na dini ila wasikose mali katika dunia wako tayari waachane na dini ili wasikose mali katika dunia bali wako tayari kuachana na ibada lakini si swala wao kukosa mali katika dunia wako tayari wafanye kila aina ya ushirikina muhimu tu wapate mali katika dunia kwa hiyo inavyokuwa hivyo katika wao kuwa na hirsu na mali katika maisha ya dunia hawapendi mtu aje katika sura ya kupunguza kile ambacho wao wako nacho hilo watu hawapendi walghalib alaihim imsaku ma fi aidihim walghalib alaihim imsaku ma fi aidihim wal gharibu alayhi na kitu cha gharibu kwa wao kitu ambacho kimeshinda kwa wao imsaku ma fi aidihim ni kuzuia kile ambacho kiko katika mikono yao hiyo ndio asili yao wale ambao wameathirika zaidi na mara kitu ambacho kimeshinda kwa wao ni kuzuia kile ambacho kiko katika mikono yao wa adamul judi bihi wa adamul judi bihi na kutokuwa wakarimu na hiyo mali wa adamul judi bihi na kutokuwa wakarimu na hiyo mali hicho ndio kitu ambacho kimeshinda zaidi kwa wao ni hali ya kuzuia mali na kuto kuitoa na kutokuwa wakarimu kwa hiyo mali achilia mbali swala mtu kuomba bali hata katika mambo ya dini yani kuna mambo ambayo ni mambo madogo tu ambayo mtu mmoja anaweza kufanya lakini anazuia hawi mkarimu katika sura ya namna hiyo kwa nini kwa sababu ndo aghlabia ya watu katika dunia kupenda mali moyo yao bilala zaidi kwenye mali kwa hiyo sura inapokuwa hivyo ولا يعجبهم من يطمع فيما عندهم ولا يعجبهم من يطمع فيما عندهم ولا يعجبهم hawapendezwi na wao wala yujibuhum hawapendezwi na wao man yatma'u fima indahum mwenye kuwa na tamaa na vile ambavyo viko kwao wala yujibuhum hawapendezwi na wao man yatma'u fi ma indahum yule mwenye kuwa na tamaa vile vilivyopo kwao هذا هو الإنسان فإذا استغنى الإنسان عنهم فإذا استغنى الإنسان عنهم فإذا استغنى الإنسان عنهم نال إعجابهم فإذا استغنى الإنسان عنهم نال إعجابهم نال إعجابهم anapokuwa na istighna mtu anapokuwa anatosheka mtu anhum na wao mtu anapokuwa anatosheka na wao akaachana nao akaachana na vitu vyao nala ijabahum anapata kupendezwa yeye kwao nala ijabahum anapata yeye kupendezwa kwa wao wa dhafara bimahabbatihim wa dhafara bimahabbatihim wa dhafara bimahabbatihim na anapata mapenzi yao na anapata mapenzi yao kwa sababu anakuwa hana mpango na wao kwa hiyo kwa sura hiyo anakuwa anapata mapenzi yao wa idha dhafara bimahabbatihim salima min sharrihim wa idha dhafara bimahabbatihim salima min sharrihim wa idha dhafara bimahabbatihim na atakapopata mapenzi yao wa idha dhafara bimahabbatihim na atakapopata mapenzi yao salima min sharrihim atasalimika na shari zao salima min sharrihim atasalimika na shari zao fikia hatua mtu hata unapokuwa unamwambia jambo tu la dini yani si jambo la binafsi jambo la dini jambo la jamii ya Kiislamu fikia hatua ya kutokupendezwa na hilo kufikia hatua ya kutokupendezwa na hiyo. lakini kwa nini kwa sababu anaona kinataka kuchukuliwa kitu kwake anachokipenda zaidi katika maisha ya dunia sikwambii sasa wewe utakaopeleka kesi zako binafsi hapo utasikia kila aina ya sababu kwa sababu nyoyo zao zimejifunga kwenye mali mtu anapokuwa na istighna anapokuwa ni mwenye kutosheka na kutu kugeukia zile mali ambazo watu wako nazo basi anapendwa na hao watu na atakapokuwa ni mwenye kugeukia mali zao hakika watakuwa hawampendi na watamuona kama mzigo mimma yustafad min hadha alhadith mimma يستفاد من هذا الحديث miongoni mwa yale yanayopatiwa faida katika hii hadithi مما يستفاد من هذا الحديث الفائدة الأولى إثبات صفة المحبة لله عز وجل إثبات صفة المحبة لله عز وجل كثبتشا sifa ya mahaba kwa Allah subhanahu wa ta'ala ithbatu sifatu mahabba lillahi azza wa jalla kuthibitisha sifa ya mahabba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa Allah anapenda kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo vitamfanya mtu kupata mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yeye kuacha katika dunia mambo yasiyomsaidia akhera الفائدة الثانية الفائدة الثانية فائدة الثانية الفائدة الثانية فائدة الثانية أن الخير للعبد أن الخير للعبد أن الخير للعبد في محبة الله إياه fi mahabbati llahi iyyahu in anna alkhaira lilabdi hakika khairi kwa mja anna alkhaira lilabdi hakika khairi kwa mja fi mahabbati llahi iyyahu na katika mapenzi ya Allah kwake yani kwa Allah kumpenda yeye hakika hii ni khairi ya mja Allah subhanahu wa ta'ala kufikia hatua ya kumpenda yeye na ndio maana huyu sahaba jambo la kwanza kabisa aliyolitaka mtume sallallahu alaihi wasallam amueleze na kumjulisha amali ambayo akiifanya Allah subhanahu wa ta'ala atampenda thalitha faida ya tatu anna mimma yajlibu mahabbata Allah anna mimma yajlibu mahabbata Allah أن مما يجلب محبة الله الزهد في الدنيا أن مما يجلب محبة الله الزهد في الدنيا أن مما يجلب محبة الله hakika miongoni mwa vitu vinavyoleta mapenzi يا الله أن مما yajlibu mahabbatullah hakika miongoni mwa vitu vinavyoleta mapenzi ya Allah az-zuhda fi dunya ni zuhdi katika dunia zuhda fi dunya ni zuhdi katika dunia ni mtu kuacha vitu visivyo mnufaisha akhera hii ni katika vitu ambavyo vinamfanya mtu kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala الفائده الخامسه الرابعه الفائدة الرابعة فائدة ين الفائدة الرابعة فائدة ين أن زهد المرء فيما في أيدي الناس أن زهد المرء فيما في أيدي الناس أن زهد المرء فيما في أيدي الناس أن زهد المرأة فيما في أيدي الناس سبب في محبتهم إياه سبب في محبتهم إياه أن زهد المرء فيما في أيدي الناس حقيقة زهد يمت كثيرا katika vile vilivyopo katika mikono ya watu anna zuhda almar'i hakika zuhudi ya mtu fima fi aidi nnas katika vile vilivyopo katika mikono ya watu sababun fi mahabbatihim iyahu ni sababu ya mapenzi yao kwao kwake sababun fi mahabbatihim iyahu ni sababu ya mapenzi yao kwake yani mtu anapoachana na vile ambavyo viko katika mikono ya watu hii ni sababu ya yeye kupata mapenzi yao ويسلم من شرهم ويسلم من شرهم نا نسلمك نا شرزا نا نسلمك نا شرزا الفائدة الخامسة فائدة يتان الفائدة الخامسة فائدة يتان السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها على فانية لا ينفد عذابها السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها على faniyatin la yanfadu adhabuha as-sa'id mtukufu maniktara iktara baqiyatan na mwenye ni mwenye kuchagua chenye kubaki as-sa'id maniktara iktara baqiyatan mtukufu ni mwenye kuchagua chenye kubaki yadumu na aibuha kinacho dumu neema yake yadumu hakinacho dumu neema yake ala faniyatin la yanfadu adhabuha juu ya chenye kuisha kisichoisha adhabu yake ala faniyatin la yanfadu adhabuha juu ya chenye kuisha kisichomalizika na kuisha adhabu yake kivipi mtu achague kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuacha yale nufaisha akhira kadhalika ajitahidi asije kushughulika na vitu ambavyo katika mikono ya watu atakapokuwa hivyo atakuwa ni mwenye kupata shari zao kwa hiyo tupate ukumbusho katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tukitaka kupenda na Allah subhanahu wa ta'ala basi tuachane na vitu visivyokuwa na faida katika maisha ya akhera vile vyote ambavyo havina faida kwenye maisha ya akhera tuachane navyo hapo ndipo tutakapokuwa tumepata na kuvuna mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala hii maana yake kwamba sisi ikiwa tutashughulika katika hii dunia na vitu ambavyo havitotupa manufaa yoyote akhera tutakosa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kama tunataka kukaa vizuri na watu pasiwe na bugdha baina yetu na wao basi tuachane na vitu yao tuachane na vitu vyao tutasalimika na shari zao wengine tu walijenga majengo kwa ajili ya dini lakini wakafanya kuwa ni ya kwao wakang'ania na kilichokuwa kinafanywa ni dini mwisho wa siku shari zao zilionekana lakini makusudi yao yalikuwa ni dini Allahu aalam katika nyoyo zao lakini wakafungamanisha vile vitu na mioyo yao mwisho wa siku yakapatikana yaliyopatikana sasa ikiwa vile vitu ni vitu vya kidini ni vitu vya jamii ya Kiislamu hali ilikuwa vile vipi sasa katika vitu vya mtu binafsi ambavyo yeye kavifanya kwa ajili ya nafsi yake yeye kama yeye hakika ukienda kumuombaomba hatokuwa radhi na wewe milele na kupenda inawezekana muda mwingine akawa na kukimbia na muda mwingine akafikia hatua ya kuwa mwongo tu ya kudanganya muhimu tu usije ukamkwapula chochote alichokuwa nacho hadha huwa al kwa hiyo anayetaka kupata mapenzi ya watu aachane na vile ambavyo viko katika mikono yao tunasimama hapa tutaendelea wiki ijayo insha Allah